În Valahia frumoasă, cu câmpia ei mănoasă, Ți-a fost dat să vii pe lume, ca să-i lași un sfânt renume. Fericite, Ieremia, frații tăi din România și întreaga omenire, te aclamă cu iubire.